Maar vir hulle, vir wat gaan jullie so te kere? Die kind slaap net, sy is nie dood nie. Die mense baars toe uit van die lach asof Jezus niet weet wat hij sê nie. Hy jaag toe al die mensen uit die huis uit, behalve die ouders en sy drie volgelinge. Saam is hulle na die bed van die dochterkie toe. Jezus vat die dochterkie sy hand en sê, Talitakum, dit betekent, dochterkie, ek sê, staan op 42 tot 43. Die dochterkie het dadelijk opgestaan en tussen hulle rondgestap. Zij was twaalf jaar oud. Jezus vroeg toe dat iemand vir haar koos moet gee. Die mense het daar gestaan het, was totaal uit die veld geslaan. Jezus het hulle baie mooi gevra om nie vir enig iemand te vertellen wat daar gebeur het nie.